เราสวดบททุกกับสมุทัยอริยสัจอริยสัจบั้นต้นมีทุกข์กับสมุทัยที่เราสวดวันนี้ ทุกท่านก็ไล่ไปชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาต อุปายาสะนี่แหละทุก ที่ท่านไล่ไปเนี่ยแบบนี้ลักษณะแบบนี้อันนี้ทุกอันนี้สมุทัยอันนี้นิโรธอันนี้มรรคนี่ท่านพูดถึง อริยสัจสี่เมื่อกี้เราก็มาไล่ทุกไล่ทุกกับสมุทัยโดยเฉพาะทุกนี้เราก็ไปกำหนดในบทที่เราทำวัดเช้าเนี่ย จราปิดุขามรณมปิดุขังจาติปิดุขาจราปิดุขามรณมปิดุขังโสกะปริเดวะดุขโดมนัสสุปายาสาปิดุขาอปิเยหิสัมปโยโคดุโคปิเยหิวิปโยโคดุโคยัมปิดช่างนัลปฏิตามปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมใจก็ทุกนี่ท่านมาไล่ถึงความทุกข์ พวกเราเนี่ยตีบตันถึงขนาดนี้เราไม่รู้จักทุกยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่บนกองทุกแต่เราไม่รู้จักทุกชาติปิดุค่าความเกิดเป็นทุกข์ เรื่องของความทุกข์นั้นเราทำความเข้าใจสองลักษณะหนึ่งทุกขสภาวะหนึ่งทุกขสภาวะ สภาวะที่เป็นรูป ร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงไปท่านเรียกว่าทุกขสภาวะเช่นอย่างร่างกายคงที่อยู่ไม่ได้ นี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ทุกขัง ทนอยู่ไม่ได้ เป็นลักษณะของมัน ทนอยู่ไม่ได้ก็คือ เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปก็คืออคือมันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไป ที่เรียกว่า ชาติปิดุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดุขาแม้ความแก่คร่ำคร่าก็เป็นทุกข์มรณะปิดุขั้งแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แท้ที่จริงมันก็มีแค่ เปลี่ยนไป ทุกขัง ทนอยู่ไม่ได้ ทนอยู่มันอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไป แต่ท่านก็มาแจกแจงอีก ว่านี่ความเกิดนี่เป็นทุกข์ ไล่ถึงความเกิด ถ้าไม่มีความเกิดก็ไม่มีความทุกข์ ตราบใดที่ยังมีความเกิดอยู่ ก็มีความทุกข์อยู่ ตราบใดที่ที่เรายังมีภพอยู่ ยังมีชาติอยู่ ตราบใดที่ยังมีตัณหา เราก็จะต้องมีอุปาทาน แล้วก็มีภพและจะต้องไปเกิดในภพนั้นๆท่านเรียกว่าชาติ ชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขัง เราไปเกิดที่ไหนเกิดพบใดก็ตามยาละเอียดขนาดไหนก็ตามพบที่เราไปเกิดนั่นแหละ คือกองทุกไปเกิด จะเป็นพบละเอียดถึงขั้นรูปประพรมอรูปประพรมก็ตามเราไปเกิดเนี่ย แม้แต่ในสุทธาวาสสุทธาวาสเป็นที่เกิดของผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ เป็นลำดับชั้นพระพระอนาคามีนั่นแต่ยังมีพบอยู่ พระอนาคามียังติดค้างอยู่ ยังติดค้างอยู่ในพระอรหัตตมรรคยังติดค้างอยู่ในอรหัตตมรรคพระอนาคามี ยังจะต้องไปเกิดในสุทาวาสพรหมโลก ไปเกิดที่ไหนที่นั่นแหละคือ กองทุกไปโผล่ขึ้นการที่เราไปอบัติที่ไหนนั่นแหละ กองทุกไปโผล่ขึ้นชาติปิดุกขาพอเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ความตั้งอยู่ของมันก็ไม่คงที่โดยเหตุที่มันเกิดนั่นแหละคือ ความไม่คงที่ เพราะความไม่คงที่นั่นแหละ มันถึงโผล่ขึ้นมา คือมันไม่คงที่ เพราะมันไม่คงที่ มันถึงโผล่ขึ้นมาเพราะความไม่คงที่ ความไม่คงที่ มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังขารสังขารคือสิ่งหลายสิ่งไปรวมกัน ไปประกอบกันท่าเรียกว่าสังขารกองสังขาร รูปธรรม รูปธรรม เราดูไปที่อะไร เราดูไปที่ เอาเราดูไปที่เห็ดก็แล้วกันแหละ เห็ดนะเห็ดพอถึงฤดูการที่เห็ดมันออกนไหมมันมีมันมีเชื้อเข้ามัน มันมีเชื้อเข้ามัน เชื้อเข้ามันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง มันสะสมมา เราสังเกตดูในวัดเราเนี่ย เมื่อก่อนไม่เคยมีเห็ด พอเราเอาต้นจิกต้นรังมาปลูก มันมีเห็ด เราเอาต้นตะเคียนมาปลูก มันมีเห็ดเห็ดเกิดขึ้น เห็ดละงอกเกิดขึ้นนะปีก่อนๆเราเก็บได้เป็นครุ่นๆเห็ดเห็ดละเห็ดละงอกเหล่านี้เนี่ย มันเกิดขึ้นจากเชื้อของใบใบไม้ตะเคียนนั่นแหละเห็นไหมอันนั้นคือสังขารนี่สิ่งนี้มาเกิด นกับสิ่งนี้สิ่งนั้น สิ่งนั้นปนกับสิ่งนี้สิ่งนี้ปนกับสิ่งนั้น ทำให้เกิดเชื้ออย่างนั้นเกิดเชื้ออย่างนั้น เชื้อไหนที่มันผสมกันแล้วเป็นเหตุให้เกิดเหตุ ชนิดนั้นเกิดเหตุชนิดนั้นเกิดเหตุชนิดนั้น มันก็เกิดขึ้นมาตามภาวะของมัน นี่ขึ้นชื่อว่าความเกิด อยู่บนพื้นฐานของสังขารคือสิ่งสิ่งปรุงสิ่งประกอบ สิ่งปรุงสิ่งประกอบคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งมันจะมีหลาย ๆ สิ่งมาประกอบกันถ้าเรียกว่าสังขารแต่สังขารนี้เกิดขึ้นมาด้วยอะไร พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารท่านชี้ไปที่อวิชชา เพราะชี้ไปที่อวิชชาเนี่ยมันสามารถระบุบอกได้หมดไปทั้งได้ทั้งรูปธรรมได้ทั้งนามธรรมท่านทรงชี้ไปที่อวิชชา อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ หรือรู้รู้แต่รู้ไม่รอบถ้าเป็นสว่าง สมมติอย่างดวงกลมๆเหมือนกับลูกฟุตบอลเนี่ยดวงกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลเนี่ยมันรู้อยู่ เท่ากับสว่างข้างหนึ่ง แต่มืดข้างหนึ่ง สว่างข้างหนึ่ง มืดข้างหนึ่งบางทีก็บางทีบางทีทำความชั่วมากๆ ก็มืดเกือบเกือบหมดทั้งดวงคาว่ามืดหมดทั้งดวง นั้น มันพาเราแปลผิดหมด เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวง นี่คือคือนามธรรม นามธรรม คือความรู้ของเราสำหรับรูปธรรมก็เหมือนอย่างเห็ดที่ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบนั่นเอง เราพูดถึงอย่างอื่นเช่นอย่างกล้าของต้นไม้อย่างเงี้ยจะเป็นกล้าอะไรล่ะ จะเป็นกล้าของ อะไร กล้าของต้นจันไดเงี้ยเห็นไหมกล้าของต้นจันไดเนี่ย มันมีหมากของมันใช่ไหมมันมีหมากของมันพอมันสุกงอม แล้วมันแห้งนิดหน่อยแล้ว มันก็ตกลงไปตกลงไปอยู่บนดิน ดินตรงนั้นเนี่ย พอถูกแดดพอถูกฝน ถูกไออุ่น ถูกความร้อนถูกอะไร ได้ความชื้นพอได้ความชื้น ไอ้ยอดอ่อนที่มันอยู่ภายในเมล็ดนั่นนะมันเริ่มแทงออกมา มันเริ่มแทงออกมา มันเริ่มแทงออกมา คือภาวะของมันจะไม่อยู่คงที่ มันจะต้องขยับตัวของมันไปเรื่อยขยับตัวของมันไปเรื่อยนั่นนะคือรูปลักษณะของสังขารนี่รูปสังขารของสิ่งภายนอก เราดูไปที่เห็ดเราดูไปที่ยอดอ่อนของพืช เช่นอย่างอะไร เช่นอย่างต้นมะข่าเนี่ย หมากมาฆ่าเนี่ยมาฆ่าวัดเราเยอะแยะ หมากไม้สักเนี่ยหมากไม้สักเนี่ย มันร่วงลงไปพอมันร่วงลงไปแล้วถูกแดดเผา ถูกลม ถูกฝน กลบตีกลบไป ถูกดินกลบบ้างอะไรบ้าง ถูกใบไม้กลบบ้างอะไรบ้าง พอฝนตก ถูกแดด ถูกฝน ถูกแดด ถูกฝน ได้ความชื้น เพราะได้ความชื้น ไอ้ตัวยอดอ่อนข้างในมันก็เริ่มปริแตกออกมาเนี่ยไม้สัก ไม้มะค่าเนี่ย ไม้มะค่าก็เช่นเดียวกัน ไม้มะค่าถ้าเราไปจับดูแล้วแข็งมาก ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงมเมล็ดมะค่านะมเมล็ดไม้มะค่าเนี่ย เราดูที่ในวัดเราเยอะแยะเต็มไปหมดมเมล็ดมะค่าพอมันถูกแดดถูกฝนมันถูกชะขึ้นมา ถูกชุ่มแช่ แช่อยู่ในดิน ดินที่เปียกๆพอมันชุ่มแช่ มันก็เริ่มอ่อน พอเริ่มอ่อนข้างในข้างในมันได้ความร้อน มันได้ความร้อน มันก็เริ่มขยายตัวของมันเขาเรียกว่ายอดอ่อนมันเริ่มปริ ยอดอ่อนมาเริ่มปริปริ แล้วก็ดันออกมา ดันออกมา อย่างมะข่าเนี่ยเราเห็นว่ามันดันออกมา ที่ดันออกมาน่ะคือ รากคือเง่าของมัน มันจะดันออกมาก่อน พอเง่าโผล่ขึ้นมาปั๊บ มันจะงอลงดิน พอมันงอลงดินมันก็มันก็แทงเข้าไปในดิน พอแทงเข้าไปในดิน ทีนี้ไอ้ตัวกลีบซ้ายขวา เราจะเห็นว่าเมล็ดมะข่ามันมีสองกลีบ สองกลีบนั่นน่ะเท่ากับใบของมันเป็นยอดอ่อนของมันพอมันอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไป มันก็จะกลายเป็นใบ เป็นใบเลี้ยงของมันสองอันข้างละอันพอดี เนี่ยพอมันแทงพอมันแทงขึ้นมา มันแทงขึ้นฟ้าแทงขึ้นฟ้าแล้วมันโค้งลงดิน อันนั้นคือรากเงาของมันพอรากเงามันติดเต็มที่ มันติดเต็มที่มันก็ดันใบของมันเนี่ยตั้งชูขึ้น เราไปสังเกตดูเถอะดันใบตั้งชูขึ้น นั่นคือเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยทั้งหมดเหล่านั้นอ่ะ คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบ สังขารไม่คงที่อันนั้นคือลักษณะของความทุกข์ลักษณะของความทุกข์ความไม่คงที่ของมันอ่ะ คือลักษณะของความทุกข์เราดูความไม่คงที่ของสังขารในตัวของคนเราเนี่ย ก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างมาบ่อย เราดูไปในท้องแม่ พวกเราทุกคนเกิดในท้องแม่ เรารู้ไม่ได้ดอกเราคาดเราเดาเอา เรารู้ว่าทุกคนเราเกิดในท้องแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังหมอเคยเล่าให้ฟังหรือไม่ตำราพุทธเจ้าท่านก็สอน ว่าพวกเราเกิดทีแรกในท้องแม่ อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกัน และทำให้เราเนี่ยได้รับประกอบกันในท้องแม่ เท่ากับน้ำใสๆและเท่ากับน้ำที่ติดอยู่ในปลายขน ขนจามรีน้ำเท่ากับน้ำที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามรีที่ถูกสลักไปแล้วเจ็ดครั้ง โอ้มองไม่เห็นเลยเล็กจนแทบมองไม่เห็นคือธาตุดินกับธาตุดินของพ่อธาตุธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ มาประกอบกันประกอบกันตอนไหนประกอบกันตอนพ่อแม่มีตัณหาในหัวใจ แล้วก็ประกอบภารกิจ เจริญพันธุ์ท่านเรียกว่าเจริญพันธุ์ เสร็จแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็ออกมาประกอบกัน เราจะเห็นฤทธิเดชของตัณหาเนี่ยคือสมุทัยตัณหาตัณหาคือสมุทัย สมุทัยมันอยู่ที่ใจมันเกิดที่ใจ เราจะเห็นว่าเวลาพ่อแม่เขาจะทำการประกอบกันพ่อแม่มีตัณหาในใจพ่อมีตัณหาในใจ แม่มีตัณหาในใจมีความใคร่ในใจ แล้วก็ไปประกอบกามกิจนั่นท่านเรียกว่าไปประกอบกามกิจได้คราวได้ที่ทำให้สังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่ได้ แต่ต้องได้เหตุได้ปัจจัยอยู่ในนั้นมีไข่มีฤดูมีอะไรที่ได้ที่ ไปประกอบกันก็เจริญวัฒนาทาวรหลังจากเขาไปประกอบกันแล้วเนี่ย เขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เล็กๆมองไม่เห็นนะ จะขยายตัวเองขึ้นมาเรื่อย ในภายในนั้นน่ะเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยคงที่เปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเท่ากับเพชรไม่ขีด ที่แรกก็เป็นน้ำใสๆมาเป็นเลือดข้นๆมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อ โตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตเจ็ดเดือนแปดเดือนอ่าขยายเป็นปัญจสาขา มีหูมีตา มีอวัยวะครบสามสิบสองแปดเดือนเก้าเดือนเราก็ออกมา ออกมาคือคลอดมา ไม่เคยสังขารสังขารก้อนนี้ไม่เคยไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ขยับขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อย อันนี้ถึงอันนี้คือคราวเจริญถึงอันนี้คือคือคราวเจริญ พอมันเจริญก็คือเจริญขึ้นเจริญขึ้น เจริญขึ้นเจริญพอไปถึงคราวเสื่อมก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง เราก็สังเกตได้ยากกันเนี่ยคราวเสื่อมลง เท่าไหร่ถึงจะเรียกได้ว่ามันเสื่อมลง 40 ปี หรือ 50 ปีหรือเท่าไหร่ ที่ร่างกายของเราเริ่มเสื่อมลง เพราะความแข็งแรงของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากัน บางคนแข็งแรง 70 ปี 80 ปีเขาก็ยังแข็งแรงอยู่ห้าสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยเริ่มบำรุงแล้ว สี่สิบห้าสิบหกสิบอายุหกสิบขึ้นไปเนี่ยเริ่มบำรุง แล้ว ร่างกายเริ่มอยู่ตัว แล้วก็เริ่มถอยห้าสิบเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มถอยแล้วก็ว่าเริ่มถอยก็คือ เริ่มเสื่อม เริ่มเสื่อมพอเริ่มเสื่อมทุกอย่างก็เริ่มเสื่อม เริ่มเสื่อมคือนะมันมีส่วนมันมีภาคเจริญ เจริญเต็มที่แล้วมันก็มีภาคเสื่อม นี่เขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เลย สังขารเหล่านั้นไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ นี่คือภาวะของความทุกข์อย่างหนึ่ง ความทุกข์อย่างหนึ่งของรูปของรูปธรรมของรูปธรรมการที่ไปโผล่ที่นู่นไปโผล่ที่นี่ ก็ไปโผล่ตามภาวะอัตภาพที่มันตั้งอยู่ได้มันเสื่อมไปและมันสิ้นไป แล้วมันแตกสลายไป ก็ไปหาจับจองใหม่ แตกไปเสื่อมไปสลายไปไปหาจับจองอีก จับจองตามอำนาจของอุปาทานที่มีอยู่ในหัวใจ ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีตัณหาอยู่ เมื่อมีตัณหาอยู่ มีกิเลสอยู่ ยังมีตัณหาอยู่ ก็มีอุปาทาน ก็มีภพก็มีชาติที่จะต้องไปเกิดในภพไปเกิดที่ไหนก็ตาม ขึ้นชื่อว่าไปเกิดแล้วเนี่ยคือ ความทุกข์ไปเกิดขึ้นชื่อว่าเกิดที่ไหนแล้วคือความทุกข์ไปเกิด ไปเกิดได้ด้วยอำนาจของกองสังขารสังขารรูป สังขารนาม สังขารรูปก็คือ สังขารนนามก็คือจิตของเราคือผู้รู้ของเรา ยังมีส่วนประกอบยังชะไม่หมดล้างไม่หมด ยังชะไม่หมด ยังล้างไม่หมด ยังสำรอกกิเลสตัณหาอาสวะจากหัวใจไม่หมด ยังมีเชื่ออยู่ยังจะต้องไปเกิดอีก นี่เราพูดถึงความทุกข์ชาติปิทุกขา ชราปิทุกขา มรณะปิทุกขังนี่คือทุกขสภาวะ นอกจากทุกขสภาวะที่เป็นรูปสภาวะแล้วมันยังมีนามสภาวะ คือความทุกข์เหี่ยวแห้งทางด้านจิตใจโศกะ ความโศกปริเทวะ ร้องให้คร่ำครวญ ทุกขะ ทุกระทมตรมใจทุกขะโทมนัสสะอุปาญาตปราความปรารถนาไม่ได้อย่างใจก็ทุกความผิดหวังก็ทุกข ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์สรุปลงแล้วก็คือ ความทุกข์ที่เกิดภายในใจ เกิดขึ้นจากความไม่สมหวังทั้งนั้นเลย เราลองไปไล่ดูสิจริงจริงจริงหรือเปล่าปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ยำปิดช่างนรปฏิตามเป็นทุกข์ข้างปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์เราไปดูท่านพูดเอาไว้ จริงตามที่ท่านพูดเอาไว้ไหม คือจิตหรือตัณหาอยู่ด้วยความปรารถนาในเมื่ออยู่ด้วยความปรารถนาคือความต้องการ ตัณหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานคือความต้องการมีความต้องการผลักดันออกมาทุกขณะจิต มีความต้องการผลักดันออกมาผลักดันผลักดันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือ ตัณหามันผลักดันเข้ามา ในกิริยาอาการที่มันผลักดันเข้ามาก็คือมันอยาก อยากผลักดันอยากได้อยากได้ เมื่อมีความอยากได้ขึ้นมา แล้วก็มีความหวังเมื่อมีความหวังแล้วก็มีความอยากได้ เมื่อมีความอยากได้แล้วก็แสวงหา เมื่อมีการแสวงหาแล้วก็ ได้มาก็สมหวัง สมหวังต้องการสิบแสวงหามาได้หนึ่งสองเนี่ยแล้วก็แสวงหามาได้แล้วก็มาเอาไว้ และไอ้สิ่งที่หนึ่งสองที่ได้ที่ได้มาเนี่ย ต้องดูแลต้องรักษาต้องพลนิบัติต้องควบคุมต้องดูแล ไม่ให้มันสูญมันเสียแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะต้องสูญเสียไปตามภาวะความมีความเป็นของมันไม่มีสิ่งใดจะเคยคงที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นี่เราดูสิในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ทั้งรูปธรรม และก็นามธรรมหวังอะไรหวังหวังลูกหวังหลานหวังเลนหวังบุคคลคนนั้น บุคคลคนนี้ ว่าเขาจะต้องทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ตามที่เรานึกเราคิดเราหวังจะให้เป็นอย่างนั้น หวังจะให้เป็นอย่างนี้ ในที่สุดมันไม่เป็นไปตามหวังทุกความทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจ เกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นเลย แต่ร่างกายนั้นมันเกิดกะมันเกิดขึ้นตามสภาวะทุกข์ของมัน คือสภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นอยู่อย่างนี้ มันคงที่อยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไป อันนี้คือภาวะที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาให้เห็น ภาวะที่มันคงที่อยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไปคงที่อยู่ไม่ได้นั้นทุกขังเปลี่ยนไปนั้นเป็นอนิจจัง อันนี้คือคือกระแสกระแสของของ ของสังขารกระแสความแปรปรวนของสังขารหรือลักษณะของสังขารที่เรียกว่าสามัญญลักษณะ ลักษณะที่มีประจำสังขารทั่วๆไป สังขารในโลก จะเป็นสังขารประเภทใดก็ตาม ที่จะเรียกว่าสามัญญลักษณะที่เป็นลักษณะของสังขารมีตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไป มันจะเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ความปรารถนาในใจของเราเนี่ย อย่าให้มันตั้งอยู่ ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเช่นอย่างเราต้องการให้เขาเที่ยงเขาจะต้องแก่แต่เราไม่อยากให้แก่ จะต้องเจ็บไม่อยากให้เจ็บ จะต้องตายแต่ไม่อยากให้ตาย ความปรารถนาในใจมันจะมีอยู่อย่างนั้น ก็เลยพยายามไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเอง กะเกณฑ์ยังไงก็ไม่สมหวัง กะเกณฑ์ยังไงก็ไม่สมหวัง เกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ นี่เองพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตา อนัตตา อนัตตา อนัตตาไม่ใช่ตัวตน ถ้าเป็นตัวตนแล้วเราต้องกะได้ เราต้องเกณฑ์ได้เราต้องบังคับบัญชาได้ แต่ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ ไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหมายใจหวังได้กะเกณฑ์ไม่ได้ ด้วยเหตุที่กะเกณฑ์ไม่ได้ ท่านจึงว่าอนัตตา อันนี้คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้ดูด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญา เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ทำให้เราได้ข้อปฏิบัติ ได้แนวปฏิบัติเป็นพื้นพื้น ได้แนวฝึกหัดได้แบบฝึกหัด เราก็เอาแบบฝึกหัดนี่แหละมาหัดพิจารณามาดูให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเห็น เป็นการขัดเป็นการสีเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์นี่แหละเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์ หรือเป็นการขัดปัญญา มันเป็นขัดวิปัสนาเหมือนกับเราขัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเกิดความมันเกิดความเลื่อมพับพับพับพับพับจากที่มองมองไม่มี แววอะไรเลย ขัดจนเลื่อมขัดจนใสขึ้นมาเนี่ยเรียกขัดสีอินทรีย์ของตัวเองให้มีความแก่กล้าให้มีความพร้อมจนจนการขัดสีที่ท่านเรียกว่าเจริญปัญญา หรือเจริญวิปัสสนาเป็นปัญญาญาณได้ เป็นวิปัสสนาญาณได้ ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้นี่คือการ เห็นสัจจะตัวที่ละเอียดละออลึกซึ้งในหัวใจของเราจิตยอมรับเต็มร้อย จิตยอมรับเต็มร้อยท่านให้ดูทั้งภาวะ ที่เป็นรูปธรรมทั้งภาวะที่ภาวะที่เป็นนามธรรม นี่เมื่อกี้เราพูดถึงทุกพูดถึงทุกแต่ทุกนี่เป็นผลนะทุกทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่เป็นผล มาจากเหตุคือสมุทัย สมุทัยมันมีเหตุพร้อมที่จะเกิดในรอบด้าน ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ที่เรามาที่เรามาสรุปเป็นหมวดหมวดเนี่ยปิยะรูปังซาตรูปังตาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจปิยะรูปังซาตรูปัง หูเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจปิยะรูปังซาตรูปัง ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมารมณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นปิยรูปสาธรูป เวลาตัณหาจะเกิด ก็เกิดที่ตา เกิดที่รูป ตัณหามันเกิดอยู่แล้ว มันเกิดอยู่ที่ใจมันเกิดอยู่ในใจ แต่ว่ากิริยาเหล่านี้มันเป็นกิริยาที่ตัณหาใหม่มันเกิด มันเกิดที่ไหนมันเกิด มันอาศัยเหตุเกิดทางตาทางหู ทางตาไปเกี่ยวข้องกับรูป ทางหูไปเกี่ยวข้องกับเสียงจมูก กับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับการสัมผัสถูกต้อง ใจน้อมนึกอารมณ์ ไม่ได้ตาไม่ได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงในปัจจุบัน แต่มันตกผลึกไปข้างในที่ที่เรียกว่าสัญญาอารมณ์ มันตกไปเป็นสัญญาอารมณ์ มันก็เอามาอบมาอุ่นครุกรุนกินอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหมือนลงตาท่านว่าเอาอารมณ์เก่าๆแล้วมาอุ่นกินอยู่นั่นแหละ เอาอาหารของกิเลสบุดบุดเน่าเน่าเก่าเก่าของกิเลสมาอุ่นกินเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่เกิดมาจากสมุทัยสมุทัยคือตัณหาเวลามันจะเกิดที่ตาที่หู ที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัส ทั้งสองอย่างนี้คืออันหนึ่งส่วนหนึ่งหกอันหนึ่งหกนั้นคืออายตนะภายใน อีกหกคืออายตนะภายนอก สรุปลงก็คืออายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกจักขุวิญญาณังโลเกปิยะรูปังชาตรูปังจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณังคือความรู้แจ้งทางตา ตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดที่ที่จักสุวิญญาณนั่นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักสุวิญญาณนั่นแหละอันนี้คือสาเหตุ ต้นต่อของตัณหาใหม่ที่มันจะเกิดขึ้น แต่ตัณหาที่มันมีอยู่แล้วในหัวใจของเราเนี่ย มันออก มันออกมาทางทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหมือนเหมือนกับไฟมันแลบออกมากินเชื้อข้างนอก เหมือนกับกิเลสตัวตัณหาที่มันอยู่ข้างในหัวใจของเราเนี่ย มันออกมาหาเหยื่อกิน มันออกมากินเหยื่อของมัน ออกมาในในลักในในลักษณะของจักขุวิญญาณ โสตะวิญญาณ รู้แจ้งทางตา รู้แจ้งทางหู รู้แจ้งทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แล้วก็รู้แจ้งทางใจ รู้แจ้งทางใจก็คือ ความนึกคิดมันกระทบทางใจ เป็นเหตุทำให้เราเกิดความรู้ขึ้น ตัณหาเกิดขึ้นอีก ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ตัณหามันมีอยู่แล้ว มันโผล่ขึ้นมาอีกตัณหาจะเกิดอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดวิญญาณหกผัสสะหกผัสสะหกอืม ผัสสะหกผัสสะหกเจตนาสันเจตนาเจตนาหกผัสสะหกเวทนาหกเจตนาหกสันสันเจตนาหกเนี่ย ไล่เป็นหมวด เป็นหมวด มีรวมเป็นทั้งหมดสิบหมวด สัญเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกรวมไปแล้วสิบหมวดที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยจักขวิญญาณัง โลเกปิยะระรูปังซาตรูปัง เอเทศาตันหาอุปัชมานาอุปชติ เอทะวินีสมานาวินีสติ ตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่จักขวิญญาณนี้ เมื่อจะตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ในจักขวิญญาณนี้ เราไล่ไปเป็นหมวดหมวดหมวดหมวดหมวดเราดูแล้วเรามาพิจารณาเนื้อหาดูความหมาย นี่ท่านพูดท่านชี้มาที่จิตของเราว่า จิตของเรานั้นมีตัณหาภายในกายของเรากายของเรานั้นเป็นเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นผลของความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุคือตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเรา ที่เรียกว่า สมุทัยสมุทัย เราพูดเราเราเรามาพูดถึงทุกข์กับสมุทัยนี่แหละ มันเป็นสองภาคของอริยสัจสี่อริยสัจสี่ที่ท่านให้เราศึกษาเนี่ย มีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธแล้วก็มีมรรคทีนี้ท่านพูดถึงนิโรธทุกสมุทัยนิโรธดับนิโรธก็ไปไล่ปีรูปสาตรูปอีกแหละนิโรธนั่นตัณหาเวลามันเกิดขึ้น เวลาเวลาเวลาเวลาเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ตา เวลาดับก็ดับที่ตาพูดถึงนิโรธมันดับก็ดับตรงนั้น มันเกิดขึ้นตรงนั้น มันดับก็ดับตรงนั้น ตัณหามันจะดับ ทีนี้ท่านมาพูดถึงข้อปฏิบัติ เอาอะไรมาดับมัน เอาอะไรมาดับตัณหา นี่แหละ มหาสตินี่แหละ มหาสติทั้งสี่อย่างเนี่ย จะเป็นกายจะเป็นเวทนาจะเป็นจิตจะเป็นธรรม เราเราเอาบทไหนมาพิจารณาทะลุได้ทุกบทเนี่ยจะเป็นรูปอนาปานสติเนี่ยอนาปานสติกายคตาสติอิริยะอิริยบทเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยเป็นรูป ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เอาส่วนไหนมาพิจารณาทะลุทั้งหมด หรือจะเอาเวทนามาพิจารณา สุขเวทนาทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนาอุเบกขาอุเบกเวทนาทางใจ เวทนาทางกาย เวทนาทางใจมาพิจารณาทะลุทั้งนั้นนี่คือนี่คือนิโรธพิจารณาดับเอาสติมาพิจารณาเอามาดับ เอาสติมาเป็นตัวกำกับอยู่เบื้องหน้าของเรา เอาสติมากำกับ เอาสติมาเป็นผู้ทำงาน เอาเป็นตัวทำงานตราบใดที่สติยังร่ออยู่ในหัวใจของเรา ตัณหาแสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้ ตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ เมื่อเราแสดงเจตจำนงเต็มอัตราเต็มที่ในหัวใจของเรา ตั้งความจดจ่ออยู่ที่หัวใจของเรานะตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ พอเวลามันโผล่ขึ้นมา มันก็โผล่ตรงนี้ พอโผล่ขึ้นมาตรงนี้ พอเราทันปั๊บ มันก็ดับ มันก็ดับตรงนี้ โผล่ขึ้นมาตรงนี้ มันก็ดับตรงนี้ นี่คือข้อปฏิบัติเพื่อระงับ ดับตัณหากันเราดูมหาสติปัฏฐานเนี่ย แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ เป็นบทที่เราเอามากำกับด้วยสติ ยืนเดินนั่งนอนกำกับด้วยสติ เราก็สำรวจมาที่สติ อะไรคือสติในตัวเรา ในกายเรา อะไรคือสติ สติ ก็คือความระลึกได้ สติคือผู้รู้ของเราช่วงที่มันชัดที่สุด โรที่สุด สว่างเต็มร้อย รู้ชัดเต็มร้อยนะตัวนั้นแหละ คือตัวสติคือคือจิตของเรานั่นแหละจิตของเรา มันมันมีความรู้เป็นตัวของตัว มีจิตจำนงเต็มร้อยอยู่ในนั้น ไม่ใช่สักเท่าลอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ชัด ไม่ชัดเจน แต่ถ้ามาถ้าหากมีสติกำกับจิตดวงนั้น จะมีความชัดเจน เราลองบริกรรมดูก็ได้ พุทโธพุทโธ ในระหว่างที่จิตของเราอยู่กับพุทโธมันชัดไหมพุทโธชัด ในระหว่างที่พุทโธชัด เนี่ย ตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ ตัณหามันแสดงออกมาไม่ได้ ความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากของจิตมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้โผล่ขึ้นตรงนี้มันก็ดับตรงนี้โผล่เมื่อไรมันก็ดับเมื่อนั้นโผล่ตรงนี้มันก็ดับตรงนี้ แต่ถ้าหากเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประงับไปไประงับไปดับไปเป็นข้อกำกับดูแลปฏิบัติมันก็เกิดของมันทั้งวัน ทั้งคืนนั่นแหละ วันคืนล่วงไปก็สร้างแต่สมุทัยสร้างแต่กิเลสตัณหาเกิดขึ้นในหัวใจเต็มแต่ถ้าเรารู้รู้ข้อปฏิบัติ ก็มีการปฏิบัติอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละกำกับดูแลอยู่อย่างนี้แหละ ตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ เอาสติมากำกับรู้เรารู้ข้อปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เราก็เจริญตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนบทพิจารณาเราเอาบท มหาสตินี่แหละมาพิจารณา บททำให้สงบเราก็เอาให้เต็มที่ไปเลย พุทโธพุทโธ พุทโธ พุทโธพุทโธให้มันสงบเพื่อจิตจะได้มีกำลังจิตจะได้มีกำลัง จิตที่มันอยู่กับพุทโธนั้น จะเป็นจิตที่สงบ และจะเป็นจิตที่มีพลัง จะเป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่มีกำลัง จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว แล้วก็สามารถทันตัณหา รู้ตัณหาทันตัณหา เหมือนกับคมตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บชับขาดโผล่ขึ้นมาปั๊บชับขาด อืมอาศัยสติตัวนี้แหละ มีสติมีสัมปชัญญะ มีความอดความทนมีความเพียรประคับประคองต่อเนื่องทำอยู่อย่างนี้ ท่านจึงเรียกว่า เจริญสติ เจริญสติเราต้องการให้สงบ เอาสติมากำกับอยู่กับบทเดียว พุทโธพุทโธ พุทโธนี่นี่ก็ต้องอาศัยสติอีกถ้าไม่มีสติจิตก็สงบไม่ได้ ถ้าไม่มีสติจิตก็สงบไม่ได้ ถ้าจิตไม่สงบไปพิจารณาปัญญา ก็รู้เห็นแจ่มแจ้งไม่ได้ กลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมด ครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นสมถะวิปัสนา สมถะก็คือ ทำให้จิตได้รับความสงบเพื่อมีกำลัง มีกำลังในการทำงานวิปัสสนาก็คือพิจารณาคลี่คลาย พิจารณากำหนดตามกิริยาการของกาย ตามกิริยาการของจิตทางกำหนดจดจ่อกันอยู่นี่แหละ อาศัยสติเป็นภาคเป็นพื้น ให้มีความรู้สึกตัวตื่นโรอยู่นี่แหละตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ มันไม่โผล่ขึ้นมา โผล่ขึ้นมาที่ไรมันถูกฟันโผล่ขึ้นมาที่ไรมันถูกฟันโผล่ขึ้นมาที่ไร มันก็ถูกฟัน มันก็กบดานอยู่ข้างใน มันกบดานอยู่ข้างในหัวใจของเรา ในเมื่อมันกบดานอยู่ข้างใน ท่านจึงให้พิจารณา พิจารณาทำลายความหลงกายอันนี้ พิจารณากายก็เท่ากับพิจารณาจิต พิจารณาจิตก็เท่ากับพิจารณากาย เพราะผู้พิจารณาก็คือจิต พิจารณาไปที่จิตก็คือเอาจิตนั่นแหละไปพิจารณาจิต พิจารณามาที่กายก็คือเอาจิตนั่นแหละมาพิจารณาที่กายท่านจึงให้เอาจิตมาพิจารณาทำลายความหลงหลงกายหลงยึดกาย หลงยึดกาย ละเอียดขึ้นไปหลงหลงยึดกิริยาอาการของจิตนี่เราพิจารณาอย่างนี้อาศัยความสงบนั่นแหละมีเรี่ยวมีแรงมีพลังมีกำลัง พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยถึงขีดถึงขั้นได้ขีดได้ขั้น จิตของเราก็จะสว่างสวัยขึ้นมาในเมื่อตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ อุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ ในเมื่ออุปาทานโผล่ขึ้นมาไม่ได้ภพชาติมันก็ค่อยๆตัดเข้าไป ตัดเข้าไป ตัดเข้าไป ตัดเข้าไป ความโศกเกิดขึ้นไม่ได้โศกะปริเทวะเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อมันมีสติกำกับดูแลอยู่ ความโศกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราดูเถอะ เราพิจารณาย้อนหลังกลับไป หลังจากที่เราโศกเศร้าคร่ำครวญน้ำตาหนองหน้าย้อนไปย้อนไป โอ้ เราคิดเรื่องอะไร อ๋อ เราคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น โอ้สิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วเท่านั้นปี สิ่งล่วงลงไปแล้วเท่านี้ปีอาศัยว่าเกิดกิริยามากล่อมเกลาให้จิตของเราเนี่ยอ่อนน้อมไปถึงบทโศกโศกน้ำหูน้ำตาไหลไปสิ่งเหล่านั้น ล่วงไปเฉยแต่ถ้าเรามีสติกำกับ สิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้ ความโศกเกิดขึ้นไม่ได้ ก็คือความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ มีสติกำกับอยู่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ นี่คืองานข้างในเราพิจารณามาตรงนี้นี่เป็นข้อปฏิบัติ เลยเป็นเหตุให้เราอยากได้กำลัง อยากได้สมาธิอยากได้กำลัง เราก็ต้องเจริญสลับกันไปช่วงเจริญสมาธิ เราก็เจริญให้เต็มที่ มีกำลังเราก็มาพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาเต็มที่พิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็เจริญสมาธิ จริญสมาธิแนบแน่นมั่นคงมีกำลัง ก็พิจารณาทางด้านปัญญาเราก็เดินกันไปอยู่อย่างนี้แหละสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าหากเราไปคิดอย่างอื่นมากมายเหลือ มากมายมันทำให้เราสับสนวุ่นวายจับมาที่สมถะและวิปัสสนา แล้วก็จับมาที่หลักมหาสติปัฏฐาน พิจารณาตามหลักมหาสติปัฏฐานแล้วต้องการให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวก็ อยู่กับอารมณ์เดียว อยู่กับลมก็ให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียว อยู่อยู่กับลมอย่างเดียว อยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียว ดำริยับยับยับยับยับยับ อยู่ในนั้นคือประคองจิตของตัวเองขึ้นเรื่อย ปลุกจิตขึ้นเรื่อย แต่ละพุทโธ แต่ละพุทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละคือการปลุกจิต คือการกระตุกจิตคือการปลุกจิต คือการพยุงจิต ปลุกให้จิตตื่น ให้จิตทรง สติทรงสัมปชัญญะทรงปัญญาทรงวิริยะอุตสาหะความหมดความทนให้โรอยู่ตลอด เป็นการปลุกปลุกทุกระยะปลุกให้ตื่น เวลามีสติอยู่กับจิตเนี่ยจิตจะตื่น ตราบใดไม่มีอยู่กับจิตจิตหลับ หลับทั้งทั้งที่ตาไม่ได้หลับนะจิตมันหลับไหล คือกิเลสดึงจิตไปฉลงแล้วกิเลสดึงจิตไปใช้งานแล้ว ให้นึกให้คือให้นึกให้คิดให้ปรุงตามใจชอบของมัน ไม่เป็นตัวของตัว แต่มันจะดึงไปปรุงเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องโทษ ที่จะเอามาทับถมจิตตัวเองนั่นแหละ มันไม่มีเรื่องอย่างอื่นไปนึกไปคิดไปเพลินกับสิ่งนู้นเพลินกับสิ่งนี้ ก็นั่นแหละกลอุบายมายาของมันทั้งนั้นแหละกลอุบายมายาของกิเลสเราดูไม่ออก เราศึกษาไปศึกษาไปเราจะเข้าใจเราจะรู้อันนี้เป็นอุบาย ของธรรม อันนี้เป็นอุบายของกิเลส อันนี้เป็นมายาของกิเลส อันนี้เป็นอุบายของธรรมเราก็จะเริ่มรู้ จะเริ่มเข้าใจ อ่าเอาวันนี้เอาสมควรเก็บเวลาแค่นี้พวกเราขอนิสัยจ้ะ ขอนิสัยญาติโยมเราก็เลิกได้